do premiera Morawieckiego o respirator skremowanego Izdebskiego dla Salomona Rażdiego, ugodzonego na Adamowicza. Andrzej Dywiatow, plan Salomona, pomyśli doktora Marka Głogoczowskiego, metaheurystycznie von Stefan Kosiewski. Szczęść Boże Państwu. W dniu Matki Bożej Zielnej przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem wita Państwa świątecznie autor. Друзья мои, сегодня, 5 августа 2022 года, я, не политик Андрей Девятов, прочитаю очередную лекцию для лектория музея конструирования будущего, которая называется «Еще раз о плане Соломона, о текущем моменте и об обстановке вокруг Тайваня». Повторю название «Еще раз о плане Соломона, о текущем моменте и об обстановке вокруг Тайваня». Лекция моя будет посвящена пояснению того, как в политической практике действует закон перемен в связках трех сил. Дело в том, что о том, что есть такой закон перемен в связке трех сил, вам не расскажут ни записные блогеры, ни э, академическое китаеведение, ни, э, ни энциклопедии, ни учебники, ни словари. Вот про этот закон перемен связ трех сил вы можете прочитать только в книжках по неополитике. А изначально этот текст был, э, этот закон был освещен в книжке 2002 э, года, э, которая называлась «Китай специфика, как понял я, в разведке и бизнесе». Вот я первый раз там его засветил, этот закон перемен, сейчас к 300. Значит, для того, чтобы э, произошло понимание процессов текущего момента и обстановки вокруг Тайваня, я назову три базовых утверждения. Дело в том, что математика, точная наука, она, э, значит... Э, На ten час Niemiecko-polska para ministrów od przyrody czy ochrony środowiska przemówiła zgodnym damskim głosem metachorystyki brydża. Frau Lemke i pani Moskwa. Przyznając, że ze samego tylko połączenia słowa meta, nad w znaczeniu wyższego poziomu, plafona, i greckiego słowa eurisken, finden, erfinden, znaleźć, wynaleźć, nic nowego dla obu rządów jeszcze nie wynika. Tymczasem dzieci, poeci i śnięte ryby głosu nie mają, a może i szkoda. Bo gdyby tak posłuchać ich narzekań, to może nie trzeba by było wykonywać 150 próbek na zawartość 300 potencjalnych substancji toksycznych, rtęci i innych metali ciężkich, pestycydów zleconych do niezależnego zbadania w państwach trzecich, z dala od Europy. Ale przetestowano by te ryby na obecność zarazy morowej, co chyba samo narzuca się kataraktą na oczy w okresie pandemii psychozy. Metaheurystyka plafoniczna to naukowe rozważanie nad brydżem. Jak chce Wikipedia, ogólny algorytm służący do rozwiązania problemów przy obliczaniu siły ręki. Stąd wiemy także, iż sam termin metaeurystyka użyty został pierwszy raz przez Freda Glovera w 1986 roku, zatem dopiero cztery lata po moim udaniu się na emigrację polityczną. A pięć lat po twoim powrocie, Marku, z wolnego zachodu na łono stanu wojennego zrobionego na słupa generała Jaruzelskiego przez rezydenta KGB generała Janiszewskiego, którego prowadziła referentka Basia Skrzypek w naukach historycznych nie bez kozery uznana za dyżurnego oficera prowadzącego geszefty polityka Jarosława Kaczyńskiego. Przy czym heurystyka to metoda znajdowania rozwiązań, dla której nauka nie ma gwarancji znalezienia rozwiązania optymalnego, a często nawet prawidłowego. Służy czasem do znajdowania rozwiązań przybliżonych, na podstawie których później wylicza się ostateczny rezultat pełnym algorytmem. W przybliżeniu możemy już na przykład powiedzieć, że pokazana w mediach zagłada ryb na odrze wcale nie została spowodowana bezmyślnym zrzuceniem do rzeki metali ciężkich. Jak to w ciemno przelicytował rtęcią Berlin reparacyjną odzywkę pary gejów. Kaczyński, Kawczyński. Wskazujemy otwarcie na ten etap procesu naukowego przeszukiwania, pamiętając, że mamy do czynienia ze stosunkowo nową nauką, jak wirusologia i geopolityka, które także nie zostały jeszcze precyzyjnie określone przez wzory, normy czy algorytmy i opierają się na zbiorach reguł i wskazówek, które, tu przytaczamy, mogą, lecz nie muszą prowadzić do właściwego rozwiązania. To przytoczenie z, ze strony z Wikipedii. To samo właśnie mogę, ale nie muszę mieć racji? Przebija się do naszych czasów chociażby z astronomicznych rozważań Archimedesa, wyskakującego z wanny pełnej wody z dobrą nowiną Eureka. Po szczegółowym opisaniu uprzednio ruchu pięciu planet Słońca i Księżyca wokół nieruchomej Ziemi przekreśliła kolejny raz dla mnie rudą kreską mniej więcej grubości dwóch jasności Jowisza Perseida na dobre tnąc od wschodu wszelkie niejasności, niebo polityki, godzinę po północy 13 sierpnia 2022. в своих построениях исходит из э, э, каких-то значит, э, положений, не требующих доказательств. И я в своих значит, построениях тоже приведу значит, вещи, на которых, собственно говоря, эти построения построены. Przed zaproszeniem do wysłuchania wczorajszej pogadanki Andrzeja Dywiatowa o planie Salomona, o obecnej chwili i sytuacji wokół Tajwanu. Prorokowany rok 2024 na zmianę światowego systemu rozliczeniowego, pieniądza na świecie. Wnikliwie przeanalizowany. I inne, takie i tym podobne ślady w rozważaniach rosyjskiego twórcy niebo polityki, tropy bywszego pułkownika razwiedki, sinologa wyrzucającego, wyrzucanego przepraszam, z Chin kilka razy pod zarzutem szpiegostwa i kilka razy w Związku Sowieckim potem za to odznaczonego. Zważmy, iż dostatecznie dużo z tego tylko, co było możliwego do powiedzenia na temat niemożebnego zaiste, bo zajebistego zaprawdę szataństwa żydomasońskiego farmazona w postkulturowym kontekście angielskojęzycznego Salomona Rażdiego, opublikował czasu swego, tak się przy tym tylko kabalistycznie złożyło, na trzynastej stronie internetowej swego popularno-naukowego bloga dr Marek Głogoczowski. Nie z małopolskiego miasta Głogoczowa, ale ze Zakopanego, gdzie byliśmy u niego czasu swego, samotrzeć, nie wiedząc jeszcze, iż w historycznej dzisiaj Sadybie Podhalańskiej Akademii Nauk niekłamaną przyjaźnią naukowca podejmowani. Значит, э, в 1974 году с трибуна ООН э, китайский э, архитектор всего того, что потом происходило, Дэн Сяопен, выступил с докладом, который назывался «Теория председателя Мао Цзэдуна. Отделение мира на три части – Величайший вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма». Polnisches Kulturzentrum BV Frankfurt am Main, den 13. Juli 2022. Panie premierze Morawiecki, kierowani potrzebą chwili, albowiem człowiek leży w USA i czeka na ratunek, zwracamy się z wezwaniem obywatelskim o podłączenie Salomona Rażdiego do respiratora zakupionego, nie bez kozery, przez pana rząd od handlarza bronią Andrzeja Izdebskiego, skremowanego tymczasem ewidentnie dla zatarcia śladów mafijnych geszeftów. Mafia to rząd z definicji robiący geszefty z przestępcami. SIK. Tajne służby pod nadzorem ministerialnym Mariusza Kamińskiego, zgodnie z oświadczeniem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który na razie odszedł z rządu, nie przestrzegły Ministerstwa Zdrowia przed finansowaniem z góry podejrzanych interesów ponieważ respiratora można tylko wyjątkowo użyć do zabicia człowieka będącego pod respiratorem. Jeżeli uznany za nieżyjącego Izdebski chciałby upierać się jeszcze, metaheurystycznie ujmując, że ma zezwolenie z urzędu na handel respiratorami jako bronią używanymi do zabijania wroga w warunkach wojny hybrydowej. Natomiast Kamińskiego de facto i de jure spadkobiercy tajnych służb wojskowych WSI, z którymi dobrowolnie współpracował w charakterze figuranta, zdymisjonowany wicepremier do spraw bezpieczeństwa państwa Jarosław Kaczyński, byłyby w stanie wystawienia certyfikatu bezpieczeństwa dla stojącej dzisiaj bezsprzecznie w obliczu konieczności osądzenia całej sitwy Kaczyńskiego. Grupa Windsor z innymi. Za zbrodnię stanu. Zamach na PRL jeszcze. Albowiem żaden ze spiskowców wezwanych do Magdalenki 1988 i 1989 roku pomyśli generała Janiszewskiego przez podległego mu generała Kiszczaka. Nie jest w stanie udowodnić, że nic nie wiedział o zamiarze obalenia komunistycznego systemu państwowego i społecznego w PRL. Pomyśli, spiskowej teorii konwergencji NWO na słupa Zbigniewa Brzezińskiego, opłaconego z innymi przez finansistę Dawida Rockefellera. Oficjalnie do prowadzenia prywatnej inicjatywy pod fałszywą flagą Komisji Trójstronnej złożonej z influencerów i polityków powiązanych mafijnymi związkami ze światem banksterów i brudnych geszeftów. Nie chodzi zatem o to, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro dopilnował tylko tego jednego, żeby śledztwo w aferze sfinansowania rządowego Izdebskiego zostało umorzone, chociaż nie udało się odzyskać od aferzysty całości 154-milionowej zaliczki rządowej w złotych dla handlarza bronią. Ale sedno w mataczeniu wyrokiem Salomonowym ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który tak się rozliczył z mafią, żeby rozrywanego na dwie połowy dziecka nie wylać z kąpielą. I dlatego tak zamajaczył faktycznie, że matactwa swego nie ukrył za bełkotem pod respiratorami dostarczonymi przez Izdebskiego z tym drugim, jeszcze nieskremowanym. W nazwie spółki są dwa inicjały – E and K które nie prowadzą niewtajemniczonego do nazwiska gracza licytującego, ponieważ licytacja składa się z dwóch faz. Pierwsza, informacyjna, jest przygotowaniem punktu wyjściowego do zrobienia bilansu. W drugiej ustalamy ostateczny kontrakt na podstawie bilansu. W pierwszej fazie partnerzy przekazują informacje o składzie i sile swych rąk. Zakończeniem jej stanowiącym punkt wyjściowy bilansu jest odzywka, która określa pełną wartość siły w kolorach jednego z partnerów. To przytoczenie było z magazynu Bridge, Bridge dla wszystkich, w opracowaniu Aleksandra Różyckiego i Henryka Niedźwieckiego, SW Książka Prasa Ruch, numer specjalny, Warszawa 73, strony 8. Bo gdyby tak przyjrzeć się z uwagą podstawie bilansu niedzielskiego w parze z Izdebskim, to przecież odzywka niedzielskiego musi być dla każdego prokuratora tak zwaną odzywką zamulającą, zablotki Schulera, który świadomie unika zrobienia rzeczowego bilansu licytacji otwierającej opiewającej na zrealizowaną przez Ministerstwo Zdrowia umową kwotę 200 milionów złotych. Ale zbywa nonszalancko kiep obywateli fałszywą informacją publiczną o rzekomym zabezpieczeniu fizycznym zajętymi przez komornika respiratorami u handlarza bronią, to jest gracza Izdebskiego – mającego mieć ponoć na ręku wspomniane przez Niedzielskiego blotki wartości połowy niezwróconej reszty zaliczki ministerialnej. Natomiast nie wiedzieć dlaczego nie zrzucającego z ręki tych blotek całymi miesiącami, nie pozbywającego się respiratorów zajętych ponoć przez komornika, koniec końców. W rozmowach głupiego z idiotą uchodzą debilom bilanse, w których punkty za honory plus punkty za blotki i punkty za przebitki pozwalają na jednoczesne zrzucenie całej winy za wykrycie przez Berlin obecności chemicznej, broni, masowego rażenia w granicznej rzeczce Odrze na dwóch urzędników państwowych Warszawy, robiących zawodnika i głównego inspektora ochrony przyrody dla picu. Jednakże w gruncie rzeczy gruntu rzeki, nie mających nigdy pod stopami, kolesi na popłatnych synekurach bez jakiegokolwiek znaczenia, nie liczących się w antyniemieckiej licytacji roszczeniowej. metaheurystycznie pojmowanego homoseksualnego półgłówka Kaczyńskiego z biseksualnym Alfonsem Kawczyńskim w brytyjskim parlamencie, podrzucającym swoim parlamentarzystom sekretarki niczym kurwy, tak samo jak Epstein w Londynie i Nowym Jorku. Podrzucał podlotki w rodzinie królewskiej, czy y, w osobie nieprzypadkiem ściganej dzisiaj, y, osobie nieprzypadkiem dzisiaj ściganego w USA prezydenta Trumpa. Ażeby dalej nie sięgać po ujawnieniu, że jeden figurant powiesił się już na kolanach w celi z uszkodzonym szkieletem chrzęstnym krtani i z krwiakami z przodu szyi y, na metodę boksera Kosteckiego, który miał mieć haki na marszałka Sejmu RP z żydowską małolatą z Ukrainy w burdelu na Podkarpaciu. Zaś drugi zatrzymał sobie Y, z opcją odsprzedania Rosji Putina czy Pekinowi całej zwartej dokumentacji całości seksualnej przeszłości prezydenta Francji Macrona. Od samego jego poczęcia, to znaczy omotania wchodzącego w okres pokwitania, pubertacji chłopca w przedostatniej klasie szkoły gimnazjalnej, buba przez starszą, od skuszonego dziecka blisko 30 lat. Wyuzdaną pedofilkę filosemicką, bez sumienia. Jak w przedostatniej klasie liceum, trzy oceny niedostateczne, pały. Dostał niełóg i debil na świadectwo. I trzeba było pomocy znajomego oficera służby bezpieczeństwa żeby przenieść przyszłego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa państwa do drugiej szkoły, gdzie się na takim jeszcze do dziś nie poznali. Po czym dostał doktorat i aplikaturę we warszawskiej prokuraturze rejonowej, z której nie skorzystał dla dobra sprawy spiskowej teorii konwergencji, jaka była do rozegrania w tzw. Tak Polsce po Magdalence. Wystarczy chyba tyle wolnych uwag na marginesie o zboczeńcach seksualnych. Ponieważ tak na serio, w poważnych konwersacjach przy stoliku wytrawnych, a heteroseksualnych, odpowiedzialnych graczy politycznych, jeżeli już wysyła się nie dla uciechy, czczej zabawy erotycznej, lecz jako pomoc militarną do nazistów, setki czołgów i tysiące ton amunicji, w tym także zapalającej i pepanc, na Ukrainę. To przecież trzeba się umieć też liczyć z realną kontrą przeciwnika we warunkach specjalnej operacji wojskowej. Czyż zabrakło szkoły zdrowego myślenia? panie premierze Morawiecki, magistrze historii, który milion złotych nagrody za pomoc w złapaniu wampira obiecał, niczym Gierek w Katowicach, w parze z generałem M.O. Grubą, mający promocję swojej osoby przed grudniem 1970, wampirem do ściemnienia z tym też trzeba się liczyć. Biologicznie, dla przykładu, że z natury pokojowa w stosunku do NATO Federacja Rosyjska wielokrotnie oskarżana bezpodstawnie o użycie broni chemicznej przeciw człowiekowi żądnemu sensacji, którego nazwiska prezydent Władimir Władimirowicz Putin nie użył ani razu zaprawdę w żadnej ze swoich wypowiedzi publicznych. Mogłaby przecież, dajmy na to, wrzucić z plafona meta uwagą, wreszcie kiedyś do Odry dla skłócenia Polaków z Niemcami przed licytowaną rewindykacją. Dużo więcej beczek płynnego nowiczoka niż gówna wpuścił do Wisły, nieukarany za to przez Szwecję z Finlandią i okręgiem Kaliningradu, za fajdanej pamięci prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, skremowany nie bez powodu. Chociaż nie wiadomo, czy na pewno już skreślony z listy wypłat w Radzie Nadzorczej Spółki w Lipsku w byłej NRD, z którą zrobił nieśmierdzący dlań geszeft. Tymczasem prawdziwym wampirem, pijawką wyżywiającą się nikczemnie, krwią milionów ofiar, pasożydującą na trupach dobrej sotni topielców w dolinie rzeki Aru, Jawi się nam były kandydat rządzącej partii CDU-CSU na kanclerza Laszet. Robiący sobie podśmiechujki z powagi sytuacji do kamer przed szybą. Tak samo brzydką, nieludzką oziębłością w stosunku do gojów objawiła się w Medjugorze konsulka nosząca po ślubie słowiańskie nazwisko. Dla Polaków i katolików z natury brzmiące obco. To tylko dwa typy nieludzkie, asocjalne, psychopatyczne, ale powinny wystarczyć tu dla zrozumienia zjawiska niecywilizowanych, nagannych postaw zarozumiałego żydostwa wyżywiającego się w manifestowaniu osobistego braku jakichkolwiek odruchów psyche, drobnego okruszka, wrodzonej człowiekowi, otrzymanej od Boga w darze empatii, który y, y, tego okruszek Cyprian Kamil Norwid podniósł w niebiańskiej poezji do kraju tego, to przytoczony fragment z wiersza Moja piosenka, gdzie kruszynę chleba i tak dalej. Bezwarunkowa kapitulacja aparatu państwa, wykazująca bezradność i niewiedzę policji tajnej, widnej i dwupłciowej, to z kolei z innego wiersza, siła i ich fraszka, y, także Norwida Y, tajnej i dwupciowej, gdzie to była ta policja, przepraszam, agentów tajnych służb specjalnych ministra Mariusza Kamińskiego, ułaskawionego bezprawnie przez prezydenta elekta Dudę. Wobec niemożności wykrycia użytej obecnie na Odrze broni bakteriologicznej masowego rażenia, której efekty wnet dotrą do zamulonego po 1989 roku na życzenie RFN Zalewu Szczecińskiego. I wytrzebią zwierzynę w rezerwatach przyrody, zatrują do reszty Bałtyk. Nie zasługują bynajmniej na milionową nagrodę premiera Morawieckiego. Niegodne szefa rządu było i jest ogłoszenie milionowej nagrody dla kapusia. Denuncjanta, mafii, zdrajcy, szpiega. Zrzucanie winy na kosła, kozła ofiarnego, y, który wylał ponoć truciznę do rzeki, rzekomo przy przyjęciu prostackiej wersji specjalnej operacji rzecznej. Salomon Rushdie Przeżył tymczasem operację w amerykańskim szpitalu i dziś jego książka szatańska sprzedaje się znowu jak świeże bułeczki. Przy czym należy uczciwie powtórzyć za żydowskimi lekarzami, że nie wiadomo, czy w przyszłości jeszcze kiedykolwiek podniesie rękę lewaka na wszelakie świętości, gdyż nastąpiło przerwanie nerwu pod ciosem noża i chyba nie spojrzy już na wiarę w Boga w Iranie siłą obu oczu. Poza tym uszkodzeniu uległ żołądek. Na szczęście żaden dureń nie pozorował w Stanach przez pół godziny sztucznego oddychania, jak było w przypadku Adamowicza. Przez pół godziny! wyciskano strumieniami, brocząc w Gdańsku na scenie widowiska, na którym Zarobił przez to nie tylko syn ubowca Owsiak, krew zubitego na pokaz, niczym byk na koridzie, geszefciarza i agenta powojskowego kontrwywiadu marynarki wojennej Ludowego Wojska Polskiego, kierowanego przez generała Kiszczaka, który to figurant na skutek tego pompowania bez respiratora miał zejść metaheurystycznie. Lecz osoby y, pomawianego, to tak zwane y, sprawstwo ewentualne, jeszcze nie osądzono, ponieważ Ziobro z Kaczyńskim i innymi wiedzą bardzo dobrze o nagraniach ze smartfonów i tajemnicach, które są bowiem z pewnością nie zabrał ich Adamowicz ze sobą do krematorium. Bezwarunkowa kapitulacja premiera. Zapowiada jego bliską dymisję. Nie może przecież być tak. W żadnym demokratycznym państwie Unii Europejskiej, ażeby taki premier z ministrami, rząd państwa czy prezydent obwieszali się orderami drugiej klasy Jarosława Wielkiego, y, po które sami nocą pojechali, przyznanymi y, dla nielicznych partnerów za zasponsorowanie broni przehandlowanej później przez nazistów pierwszej klasy. Tymczasem od trzech tygodni nie przetestowano ani nawet jednej rybki, kilki najmniejszej, ze setek ton śniętych rybek. Na obecność w niej nowej odmiany wirusa. A to wszak może się mścić nie tylko na osobie premiera rządu, który dopuścił do zadymy na Odrze, wiedząc o tym, że sam z własnej woli, nieprzymuszony przez Amerykę czy Izrael, nałożył na Rosję sankcje nie licząc się z tym, że nóż historii przyjdzie po takiego prowokatora, który psom w Chinach powierzył granie za kozły ofiarne korona zarazy przenoszonej z amerykańskich laboratoriów na Ukrainie do Korei Północnej i Południowej e, jednako, do Chin Ludowych i do Białego Domu nawet którym prezydent Biden trzy razy już zapadał na globalną pandemię psychozy ze skutkami ubocznymi w postaci pomroczności starczej, dezintegracji osobowości, demencji kinetycznej, na której konserwatywni republikanie y, mogliby chcieć zagrać y, dwa y, tref, Trump. Co to ja chciałem właściwie zapowiedzieć? nawiązując początkowo do doktora Marka Głogoczowskiego. Bo przecież nie ten tego, co było już powiedzianego, że Polacy i katolicy poza granicami kraju nie mieszają się do geszeftów ani żydostwa krajowego, Sasin, Kaczyński, Srebrna, które wydało 2 miliardy złotych na wysadzenie w powietrze nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce, ażeby żydostwo amerykańskie mogło zbudować w to miejsce i za pieniądze polskiego podatnika na słupy frankistów Naimskiego od zlikwidowania Ministerstwa Skarbu Państwa i Macierewicza od zadymiania odpowiedzialności jednego i drugiego Kaczyńskiego za śmierć 96 osób z budżetu RP wydartego na budowę 20, słownie 20, małych elektrowni atomowych na terytorium RP, które będą robiły dla korzyści żydostwa USA. Ani 250 czy 750 miliardów złotych, które premier Morawiecki rozdał byłym oficerom tajnych służb wojskowych, ubecji i milicji w ramach siedmiu, niczym światła na świeczniku, jasnych dla każdego, tarczy antykowidowych. Mój karciany kolego z trzynastoma kartami w ręku. Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem odczytał autor Glick auf. ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do wysłuchania wykładu pułkownika Dewiatowa. Дело в том, что марксизм и ленинизм – это диалектический исторический материализм. Это на два. Кто не с нами, тот против нас. Третий лишний, третий не дадут. А э, китайцы засветили с трибуны ООН принцип «мы сами, наши враги и наши союзники». Облича, обли, и, это, и этот, так сказать, э, догмат, мы сами, наши враги и наши союзники, э, был э, облечен в форму значит, доклад теории председателя Мао «Отделение мира на три части. Величайший вклад в сокровищ марксизма и Ученые всех мастей, значит, э, дады разучали этот доклад, а там было сказано, что первый мир это две сверхдержавы, второй мир там, значит, э, э, развитые страны, третий мир там это какой-то там развивающие страны, там китайцы, там они с развивающей страной. В общем, это все легенд прикрытия. В хорошем смысле, или, так сказать, как этот принцип «мы сами, наши враги и наши союзники» можно положить на оценку того политического, так сказать, э, той политической обстановки, которая была на, э, значит, на начало 70-х годов. Я буклетик такой был, значит, э, вот агент Синьхуа выпустила. Я его раз пять прочитал, вот этот теория Мао Цзэдуна, отделение мира на три части, или часть класса, ключ Мартина И там я, может, на, на четвертый или на пятый раз нашел этот принцип, он был изложен, записан. Речь идет о делении мира на три части. Мы сами, наши враги и наши союзники. А в э, диалектическом историческом материализме, кто не с нами, тот против нас, тот против нас, третий лишний, третий не дано. Это принцип, принцип работы закона перемен в связке трех сил. Я к нему перейду дальше. Второй постулат – которые надо принять к сведению для понимания процессов в оценках картины мира э, взглядом сверху в полноте целостности и, наверное, адекватности происходящего. В 1995 году Равинат Хасидов, Хасиды это значит, э, секта в иудаизме, а иудаизм это религия пророков – Э, значит, вот эти хасиды, э, э, значит, они это вот ребята, а как их а, отличить, так сказать, вот, вот, вот этот, который в шляпах ходит, значит, в черных лапсердаках и в шляпах, это вот хабадники, значит, хасиды. Вот они объявили, евреи, восклицательный знак, Машах уже пришел, родился. Близится время, вечного царства Израиля, когда дом Иакова, 12 колен, будут пасти народы мира, как бесчисленные стада по совету Всевышнего. То есть проект вечного царства Израиля – это исполнение завета Всевышнего, где записан завет Всевышнего, завет Всевышнего записан в Ветхом и Новом Завете. Итак, Теория председателя Мао Цзэдуна деления мира на три части – величайший вклад в сокровищ марксизма Речь идет о том, что оценки того, что происходит, надо бы делать по закону перемен для понимания процесса. Мир троичен. А э, то, что записано, так сказать, э, у планировщика э, в качестве целеполагания, это «Пасти народы мира», как завет Всевышний. Исполнение завет Всевышний. Ну и третий постулат, который был объявлен хорошо информированным э, финансистом Джейкобом Ротшильдом в 2015 году. Ну, напомню, что Джейк Ротшильд и вообще Ротшильдов, там Барухов, их э, в списке Forbes нет, поскольку они за явным преимуществом находятся над Э, значит, э, всеми э, значит, кандидатами в богатеи, а поскольку они осуществляют, так сказать, вот эту денежную власть в том значит, капиталистическом мире индустриального общества, которое вот заканчивается. А, и что же сказал Джейкоб Ротшильд в 15 году? Что выход из кризиса индустриального общества, расширенного спроса капитала – он будет происходить в новый валютный мир. И как он будет происходить? Через войну и технологическую революцию. Вот, это не я, это Джейкоб Ротшильд. Прям сказал, что результатом выхода из кризиса, а этот кризис происходит в форме Третьей мировой войны нового гибридного типа – и чего? И технологической революции, про которую, понимаешь ли, э, э, тоже э, не я, а Клаус Шваб, там, на четвертой технической революции, вот эта великая перезагрузка, это все туда же, в эту же копилку. Да? Вот. Значит, будет результатом от Третьей мировой войны, технологической революции, а технологическая революция прежде всего и новая энергетика, новая энергетика – вот. Э, значит, э, э, вот результатом будет новый валютный мир. Ну, а для того, чтобы, так сказать, полнота была, это, это взгляды сверху, значит, я пальцем покажу на три уровня обстановки, оценки обстановки. Это военно-политический уровень, он ну, самый верхний, средний уровень стратегический и э, тот уровень, который вы видите э, в средствах массовой информации, по телевизору, там в соцсетях, это уровень оперативно-тактический. Вот про оперативно-тактические вещи вам рассказывают, понимаешь ли, в телевизоре генерал-лейтенант Коношенков, там, значит, про специальную военную операцию, какие-нибудь активисты, которые все понимают, понимаешь ли, якобы э, того, что происходит вокруг Тайваня, это все оперативно-тактический уровень. Стратегический уровень – это то, что происходит внутри. э, ну, начнем, конечно, с самого верха. Это э, уровень военно-политический. Э, это э, военно-политический уровень, это там, где закон перемен. Так, придется сначала э, вернуться к закону перемен в связке трех сил. Я расскажу принцип, а потом, собственно говоря, как этот принцип разворачивается на военно-политическом, стратегическом и оперативно-тактическом уровне. Принцип закон перемен следующий. Если одна сила в связке трех сил, это связка трех сил, если а не э, шахматная схема, не борьба противоположностей. Если в связке трех сил одна сила активна, а две силы пассивны, то связка сил проворачивается. Здесь не поступательное движение прогресс, а вращательное движение перемены. Еще раз подчеркну. Всем рассказывают про прогресс, а это линейное движение поступательное. Но есть еще и вращательные движения. А там, где вращательные движения, речь идет не о прогрессе, а о переменах, а о возвращении на круги своя. Так вот, э, значит, э, закон перемен связки, трех сил – это о переменах, о вращательном движении. Если одна сила активна, а две пассивны, то э, значит, связка сил проворачивается в пользу активной силы против лома нет приема, как говорится, э, как у нас в народе говорят. А второй вариант – это если две силы активны, а третья сила пассивна, то тогда связка сил по закону перемен проворачивается в пользу той силы, которая пассивна. В китайской э, мифологии это э, значит, э, ну, хитрая обезьяна, хитрая обезьяна которая с горы наблюдает на, над схваткой двух тигров в долине. В результате эта хитрая обезьяна подберет ту шкуру того тигра, который будет э, значит, э, повержен в схватке э, этих тигров в долине. А первый вариант – это всесильный дракон, который, понимаешь ли, взлетит и решит в блеске и силе решит Э, значит, э, развитие в свою пользу. Развитие – это витие раза. Витие раза – это опять вращательное движение. Это не прогресс. Развитие – это не прогресс. Развитие – это перемены. У нас про это э, не говорят. Почему? Потому что все европейские мозги находятся в прогрессе, в линейном поступательном движении. Так вот, это принцип. принцип принц, принц. А теперь, значит, э, три уровня. Военно-политический, стратегический, оперативно-тактический. На э, военно-политическом уровне связка трех сил – это э, США, Китай и Россия. Можно и другие э, связки по три, по три силы набирать. Но так или иначе, сейчас актуальным является именно эта связка сил. США, Китай и Россия. Стратегический уровень – это те три силы, которые находятся внутри США, Китая и России. А оперативно-тактический уровень – это то, что происходит, так сказать, э, в телевизоре, э, значит, э, в соцсетях и так далее. Это то, что видно из окопа полного профиля, если сидеть в этом окопе. То есть это не вид сверху, а то, что видно по горизонтали. Значит, для того, чтобы понять, как действует закон перемен связки трех сил в пользу Китая э, на э, военно-политическом уровне, приведу пример 1969 года. Мао Цзэдун, э, Китай, Китай, Китай, вот Китайская Народная Республика – 49 -го года, она была объявлена в 49 году, значит, она находилась до 69 -го года, это Китайская Народная Республика, в э, э вместе, внутри курса и линии, которые проводил Москва. Ну, сначала это был Сталин, а потом, понимаешь ли, э, Хрущев. И, э, ну, а потом Брежнев. И, э, значит, э, э китайцам для того, чтобы разыграть связку трех сил в свою пользу, нужно было отделиться от Москвы, уйти из того, так сказать, э, из той политической линии, которая была продолжением согласованной э, с курсом и линией Москвы в противоборстве, а тогда уже холодная война была уже, 69 год, э, в противоборстве США. И Мао Цзэдун э, разыгрывает, так сказать, схему связки трех сил – Э, в, э, в варианте «одна сила активна», придумал пограничный вооруженный конфликт э, за остров Даманский на реке Уссури, а в августе, это было в марте, и в августе около озера Желношколь на границе с Казахстаном. Тем самым Китай заявил о своей независимость самостоятельности опорно-собственной силы в большой игре как самостоятельного игрока. Потребовалось еще 10 лет для того, чтобы Китай, э, в, играя на советско-китайских противоречиях, получил от США рынок для китайских товаров и э, технологии для э, подъема своей экономики напомню, 69 год, пограничный конфликт, это китайцы устроили. Россия не ждала этого, Советский Союз, понимаешь, этого не ждал, никто не ждал. Он взяли и устроили. А в 1971 году Генеральное ассамблея, Генеральное ассамблея, ассамблея э, Организации Объединенных Наций признала Китайскую Народную Республику как э, значит, правомочного представителя э, Китая в Организации Объединенных Наций, и Пекин в 1972 году заменил Тайбэя, Тайбэй э, это Китайская Республика, э, а Китайская Республика, значит, была организатором, одним из учредителей Организации Объединенных Наций. И с 1945 года по 1952 Э, место Китая занимал э, значит, представитель Тайваня. И это 69 год. Чем он закончился? Китай, Китайская Народная Республика стала э, значит, полноправным игроком большой игры, вытеснив Тайвань. Китайская республика на Тайвань. Значит, что происходило дальше? Ну, дальше Дальше, собственно говоря, 79 год – это э, визит э, Дэн Сяопина э, в Вашингтон, э, где э, Дэн Сяопин и Картер, Картер – демократ, э, значит, подписали соглашение о конструктивном сотрудничестве, э, которое, собственно говоря, имела две части, открытую и закрытую. Э, она не то, что она была секретная, просто, э, э, так сказать, в китайских источниках она была засвечена, а в англоязычных нет. Так вот, это соглашение о конструктивном сотрудничестве, оно существовало, так сказать, на 20 лет, с пролонгацией еще на 20 лет. То есть изначально в 1979 году когда Китай получил до, доступ к американскому рынку для своих тапочек, тряпочек, понимаешь ли, э, и всей этой э, продукции китайской промышленности, э, легкой и, и разной прочей, вот, э, закладывалось в 1979 году на 40 лет, э, до 19 года. Значит, э, содержанием этого соглашения о конструктивном сотрудничестве – Э, было первое, что между Китаем и США войны не будет. Второе, к 2019 году э, Тайвань должен был, так сказать, воссоединиться с материком и вернуться в лоно Родину. Это в той части, которая не засвечивалась. При этом, значит, 20 э, лет это были от Картера до, опять же, демократа Клинтона. Пролонгация была при Клинтоне – Э, Клинтон в 1988 году, еще на 20 лет. А все обвалилось в 19 году. Почему? Потому что 40 лет прошли, а значит, э, к власти пришли значит, э, американские экономические националисты, Трамп это китайский, это американский экономический национализм. И те договоры, которые были с демократами, а демократы это интернационалисты, это глобализм, американский глобализм, он в демократической партии. А э, американский национализм, он э, был э, в республиканской партии у, у Трампа. И тут произошел, так сказать, срыв. Э, китайцы с американцами не смогли подписать нового э, соглашения о конструктивном сотрудничестве. Началась так называемая торговая война, которая, собственно говоря, э, значит, и, и продолжается э, значит, в каких-то значит, вариантах до сих пор. Смысл же, возвращаясь к э, значит, заявлению э, Джейкоба Ротшильда, в том, как разделить новый валютный мир. Итак, Третья мировая война закончится, или вообще, так сказать, кризис э, индустриального общества расширенного производства капитала закончится переходом в новый валютный мир. А в этом новом валютном мире США и Китай должны разделить доли рынка и об этом, собственно говоря, никто не рассказывает ничего. Хотя и это не секрет. Китайцы, понимаешь ли, с американцами долго вели э, значит, э, стратегический экономический э, диалог. Очень долго вели. И сейчас, собственно говоря, речь идет опять о том же, о разделе, так сказать, нового валютного мира. А ситуация почему для американцев тяжелая, а для китайцев э, значит, перспективная? Потому что Американский цикл, цикл, цикл, цикл, не прогрев. Китайский цикл, американский цикл э, накопления капитала, он кончился. Он основан был на нефтедолларе. Нефтедоллар – это энергетика. Старая энергетика углеводород нефть и газ угля, ура Так вот, американский цикл накопления капитала кончился – и уже фактически начался азиатский цикл накопления капитала, который, собственно говоря, возглавляет Китай. И задача состоит в том, а этот а китайский цикл накопления, а, азиатский цикл накопления капитала во главе с, с, э, с КНР, он вообще куда и за что? И что, так сказать, будет, э, останется, так сказать, э, за нефтедолларом? А что перейдет, понимаешь ли, э, в крипто или там еще куда-то? потому что привязан крипто все привязано к золоту, а э, доллар привязан к нефти, а, а новая энергетика это уже не нефть. А, э, значит, э, золото, оно э, как было золотом, так и осталось. Никуда не девается это золото. Оно не окисляется. Но если монета, то немножко стирается. Вот и все. И золота мало. Поэтому э, вопрос о золоте актуален. И все золото, так сказать, э, оказалось, понимаешь ли, ну, в хорошем смысле слова, э, в Китае. И Китай готов э, заходить в новый валютный мир. А э, с американцами, с этими э, экономическими националистами э, в Америке э, происходит э, значит, вот это вот противоречие. А эти противоречия выливаются, понимаешь, что в бряцание оружия. Э, ну вот, э, значит, э, вернусь закону перемен свет трех сил. Итак, в, 49 э, в году э, Мао Цзэдун учинил э, значит, э, вооруженный конфликт на Даманском. После этого, собственно говоря, э, потребовалось еще 10 лет для того, чтобы э, получить, так сказать, рынок и, э, рынок и технологии американские. Э, я, я сам помню, я, я занимался деятельностью несовместимой со статусом дипломат. Начиналось все э, не с каких там, понимаешь, там, э, военных технологий, начиналось все с, химического, с химических удобрений. Э, американцы поставили китайцам несколько заводов э, химудобрений. Это начало было. Получение технологий, которые нужны были Китаю для повышения урожайности и того, чтобы народ накормить. Теперь о чем речь идет. Теперь речь идет о том, что Китай разыгрывает ту же самую схему, которую разыгрывал Мао Цзэдун э, в 69 году. Только в, пере, в перевернутом виде. Обострение, военное обострение вокруг Тайваня, а тогда это был остров Даманский, а теперь остров Тайвань, он это обострение должно привести к чему? К обособлению Китая, к тому, чтобы Китай вышел или сошел с орбиты нефтедоллара США. А результатом бы имел получение ресурсов Сибири и уникального, уникальных военных технологий, которым нет аналогов в мире, от России. Вот зачем идет обострение отношений вокруг Тайваня. Значит, если э, на Даманском там трупов было много, и тут могут быть какие-то трупы, но немного. Значит, э, э дело-то в том, что, значит, э, э, итак, э, это, это э, ситуация, которая э, запланированы э, как реализация китайской мечты о, о чем китайской мечте? О возрождении величие э, нации желтых людей и, э, соответственно, это китайская мечта, и, э, значит, э, значит, построение сообщества единой судьбы человечества, единой судьбы человечества. И это глобализм, это китайский проект. А поскольку, э, значит, китайцы э, на материке и китайцы на острове Тайвань называют друг друга единоутробными братьями. Единоутробные – тунбал. Покидаш, тунбал. Единоутробные – это одна родина мать и разные отцы. Отец э, значит, Гамендана – это значит, э, Китайской республики, которая в 49 году оказалась, так сказать, э, ну, проиграв гражданскую войну, вся, так сказать, Китайская республика – Э, с флагом, э, с золотым запасом, с культурными ценностями, с Гугуна. Вот, э, она э, ушла на остров Тайвань. Суньяцен, отец Китайской республики, от Суньяцен, отец Китайской народной республики Мао Цзэду. Вот они единоутробные братья от одной родной матери. И, э, значит, воссоединение этих братьев – Э, значит, э, было, э, так сказать, еди... ну, а, а, а, одинаково понималось. То есть один Китай – это и то, что говорит Гоминдан, и то, что говорит Коммунистическая партия Китая. В 92 году была, соответственно, там какая-то резолюция о том, что значит, две стороны Тайваньского пролива одинаково понимают политическую перспективу, как один Китай. И речь идет о возвращении Тайваня – ну, родина. Почему? Родина большая. Ну, Китай на материке большой, а Тайвань э, по территории маленький. И это должно было осуществиться в виде значит, формулы э, «одна страна, две системы», так, как э, произошло с Гонконгом и Макао. Так вот, э, в 2015 году в Сингапуре произошла встреча Мао и тогдашнего главы э, тайваньской администрации, он же президент Респуб... Китайской Республики, э, он же председатель Гоминдана, партии Гоминдан. Э, Гоминдан это ГО, это государство, Мин народ. Значит, э, <laughs> э, э, партия э, национальная партия значит, государственников и националистов. Гомендан. Председатель Гомендана Э, он же глава администрации Тайваня, Мэндю и э, Си Цзиньпин. Самое интересное, что Си Цзиньпин называл Мэндю э, товарищ. Товарищ! И эти э, Мэндю и э, Си Цзиньпин э, обнимались, не помню, обнимались или нет, но руки-то жали. Это были рукопожатия, так сказать, товарищи. И э, весь, э, так сказать, этот процесс, он был рассчитан на то, что э, Си Цзиньпин предлагал э, Майндзю э, значит, э, включиться в международные проекты э, Китайской Народной Республики. А это был банк, тогда это банк э, инфраструктурных инвестиций и, собственно говоря, весь проект э, нового шелкового пути. А задача была, так сказать, с обеих сторон – это открыть путь к воссоединению Родины. Ну так э, вмешались, э, значит, американцы, э, нажали на э, либералов-демократов, и в 16 году президентом э, в Республике Китай э, стала эта вот тетенька э, э значит, Цайнван, э, вот э, с которой 3 э, августа 22 года встречалась значит, Э, Нэнси Пелоси э, как представитель, так сказать, Конгресса США. И если Майндзю с Си Цзиньпином э, значит, назывались товарищи, а это и реально было, потому что Гомендан и КПК изначально, так сказать, когда все начиналось, они были едины на фронте. А это, так сказать, вот э, две тетеньки, они там э, значит, э, намордники надели от ковидлы, э, вот, и, э, значит, изображали так вот какую-то американскую линию. Ну, а, собственно говоря, значит, вот военно-политический уровень мы рассказали, значит, выиграет Китай – Выиграет тот на этом уровне, США, Китай и Россия, кто займет позицию э, по, по закону перемен, кто э, выйдет в пассивную позицию. Россия сейчас в активной позиции. Специальная военная операция «Наступаем». Э, тотальная э, гибридная война против Запада, э, значит, тоже там Россия твердо там опять же, там разоблачают э, коварные замыслы. Э, американцы в активной позиции, э, Россия в активной позиции, китайцы над схваткой хитрая обезьяна. Они пока выигрывают. Как китайцы выиграли, э, стали основными выгодополучателями э, в войне э, от холодной войны, так они и сейчас будут основными выгодополучателями от противостояния России и США. Это замысел, э, китайский замысел на уровне э, значит, военно-политической. Если говорить о том, что происходит внутри. В Китае три линии, э, ну, начнем с США. В США три, три силы – это демократы, это республиканцы, они в активной позиции борются с друг другом. И третья сила, так сказать, э, над схваткой – это еврейское лобби. Вот это еврейское лобби и будет побеждать. Каким образом оно будет побеждать? А вот создается какая-то третья сила в э, официальной, в китайской, в американской официальной позиции, политике. Появляется там какая-то третья партия. Вряд, вряд ли это будет какая-то реальная третья партия. Это будет то, что делает Бен э, а, а, а это значит, э, создание значит, какой-то юнипати establishment, э, куда, так сказать, зайдут Э, и э, демократы, и э, значит, республиканцы, которым не нравится ни Трамп, ни Байден, и они переформатируют элиту, и эта элита, переформатированная Бенноном, она и в 24 году должна привести к власти своего президента. 24 год. Значит, подчеркну, в России выборы президента 24 год. На Тайване выборы президента 24 год. Новый валютный мир, как рассказывает нам Джейкоб Ротшильд, он лучше меня знает, значит, что там происходит 25 год. <laughs> То есть, к 24 году на уровне, значит, э, этих игроков в схеме Э, э, военно-политической э, происходит вот такая вот картина. Итак, в США республиканцы-демократы, третья сила, евреи. Значит, в Китае – это три силы, это э, значит, э, либералы, э, значит, комсомольцы, значит, друзья доллара США, это националисты, китайские националисты, китайский национал-социализм, он же социализм китайской специфика, это те зи, синие, эти желтые, а, значит, над схваткой находятся красные, те, которые, значит, те, которые Э, продолжает линию и курс Мао Цзэдуна. В 23 году, ну сначала 20-й э, съезд, это э, ноябрь 22 года, а сессия в СНП, значит, март 23 года, значит, третья сила, это красный, значит, Си Цзиньпин становится красным императором. В России ситуация э, примерно такая же. Значит, это э, либералы-демократы, э, значит, дальше державники-патриоты, э, значит, ну, те друзья доллара США, державники патриоты, это э, Москва, Третий Рим, а над схваткой э, в засаде, э, значит, э, это красные э, большевики Ленин наши дней. А, а почему большевики Ленин наши дней? но так потому что это ленинская формула. Э, прогрессивные силы не могут не желать поражения реакционной власти своего отечества в войне. Почему? Потому что э, поражение реакционной власти э, значит, приводит к тому, что э, значит, э, э партия, идущая э, к власти или прогрессивные силы, идущие к власти, э, просто подбирают эту власть. И так было. Так большевики, так сказать, подобрали власть э, в октябре 1917 года. То же самое, та же самая схема разыгрывается и в нашем богохранимом отечестве. При этом на трех этих всех, понимаешь ли, э, участках современной картины мира в США – Э, э, в Китае и э, в России, планировщик, планировщик один и тот же. Это значит, еврей-каббалист. Еврей, Машах уже пришел. Близится вечное царство Израиля, когда дом Иакова будет пасти народы мира, позовет Всевышний. А кто про это говорил? Так вот Джейкоб Рочин. Он про что сказал. Он сказал, что выход э, из э, кризиса индустриального будет в новый валютный мир. Кто там будет в новом валютном мире главный? Китайцы. Кто это сказал? Я что Нет. Это мастера денежных дел это дело говорят. И в результате, понимаешь ли, во всех трех э, значит, э, игроках э, за спиной стоят, понимаешь, матери, мастера денежных дел, они же, э, значит, эти евреи-каббалисты с планом Соломона. А Соломон кто? Мудрец. Мудрец. Вот, понимаешь ли, э, что нас ждет. А, а в этой ситуации э, Россия с кем должна играть-то? С тем, наверное, которая побеждает. Это не я, это э, оценка, понимаешь ли, э, значит, тех, которые э, значит, лучше меня понимают, чего они там планируют. То есть в новый валютный мир – Россия, чтобы не проиграть в чистую, должна заходить не с американцами, которые проигрывают, не с Европой, про Европу отдельно, а э, с Китаем, вместе с Китаем, на плечах Китая, наступление идет, э, э, на плечах Китая, Китай наступает, и за счет Китая. Вот мы об этом говорим, нет, не нравится. Ну, не нравится, ну как же так, ну вот, вот не нравится, э, ну, а, а что там Путин говорит, нравится, не нравится, терпи, мои красавицы. Э, значит, э, теперь, э, значит, что же, собственно говоря, задумали американцы? Ну, не американцы тут, а отстали. С американцами я сказал, 24 год Беннон и, и, и третья сила приходит к власти, к президенту. А на Тайване как? Вот все, что происходит на Тайване, рассматривается в европейской логике на два. А э, Китай, э, китайская политика – это бесконечный путь хитрости. И этот бесконечный путь хитрости э, не умеют скрывать. Ни хитрость не умеют скрывать, ни как ее, так сказать, с этой хитростью, э, э, эту хитрость обернуть к своей выгоде э, во вращательном движении. Нет. Мы рассказываем, в своем отечестве пророка нет, что мели и мель твои недели. Так вот, э, значит, в чем смысл? Три силы на Тайване – это – Гоминдан и Демократическая прогрессивная партия. Гоминдан – это за, э, э за э, один Китай, Демократическая прогрессивная партия э, – это э, клиентура американцев. И КПК. Вот три силы. Коммунистическая партия Китая – в активной позиции, устроила, понимаешь ли, э, э, значит, э, там обострение в Тайваньском проливе, какие-то учения, стрельбы, какие-то самолеты летят, какие-то там корабли плывут. Понимаешь, в чем дело? В активной позиции. Коммунистическая партия, да. Демократическая прогрессивная партия э, значит, э, э этой Цайнвен на Тайване с позиции США тоже в активной позиции. Встречается с Нэнси Пелоси, значит, там э, машет там, значит, флагом, э, значит, рассказывает про то, что у них там какие-то чипы, э, мои и прочее, прочее. А кто э, в посеве? А в посеве третья сторона А Агамемдан это с теми, э, с которыми, э, значит, КПК э, уже договорились. Они не успели. Вот если бы Майнджо оставался, Э, э, э, значит, то, к 19 году они бы объединились. Но э, Гомендана отодвинули, пришли э, либералы, демократический прогрессивный партия. Итак, КПК активно, демократическая прогрессивная партия активно, в пассиве находится Гоминдан. Гоминдан и побеждает на выборах 24 -го года. Почему? Потому что наевшись, понимаешь ли, э, горького от э, тягот э, вооруженного противостояния, э, значит, э, претерпев лишение от, э, значит, по, того, что экономические э, связи будут где-то порушены, где-то заморожены, э, значит, э, тайваньское общество проголосует за Гоминдан. И тогда будет решен вопрос мирного соединения берегов Тайваньского, Тайваньского пролива этих братьев единоутробных э, в одну страну две системы. Мирного! Нет нам, понимаешь ли, эти двоичные э, э специалисты э, всех мастей э, по-европейски рассказывают, там какая-то война, война вокруг остров Даманский привела к тому, что Китай выиграл. От чего? От, там от холодной войны. Война вокруг Тайваня приведет к тому, что Пекин выиграет и получит э, э, э, ресурсы России и технологии военные. Вот к чему это приведет по закону перемен. Я, конечно, э, мели-емели, твоя неделя, э, но я вам рассказываю, понимаешь, как он работает а, а, а, э, сердце от, от, отрицает это, вот, не принимаем это, вот, тут, тут все не так. Мы же в диалектике, диалектический исторический материализм. А, э, китайский политик, конечно, путь хитрости. Ну, а э, что Россия? А для России запланировано следующее. Кем запланировано? Тем, которые собрались принять власть, подхватив ее по-ленински. Значит, э, от того, что специальная военная операция – которую ну никак уже нельзя назвать, но язык не повернет священной войной, она и не называется войной, она называется э, специальной военной операцией. Так вот, эта э, не священная война закончится, э, обязательно закончится миром. И это будет, вряд ли можно будет говорить о том, что значит, э, эта операция закончилась, так сказать, э, каким-то таким значит, замечательным э, вариантом, так сказать, э, э, благополучно. Э, чем она закончится, мы увидим. Но вот это завершение специальной военной операции, конечно, с российской стороны э, значит, это завершение специальной военной операции будет объявлено как э, полное исполнение задумки. То есть планы уже сейчас все время объявляют, что планы Выполняются. И когда будет сказано, что значит, э, специальная военная операция закончилась, она будет объявлена как планы выполнены. Чего там будет выполнено, посмотрим. Э, но ну, э, так или иначе, после того, как эти планы будут выполнены, Россия естественным ходом вещей окажется в состоянии значит, пассива на значит, военно-политическом уровне. А это и есть исподболь переход в позицию, которая позволит на военно-политическом уровне стать над схваткой Китай-США, Китай-союзник, США-противник, и обрести, так сказать, э, выгоды через руками и за счет Китая, еще раз говорю, вместе с Китаем, на плечах Китая, за счет Китая. Потому что по закону перемен мы сами побеждаем руками и за счет союзника. Союзник воюет с противником, а не мы сами. Вот перспектива тайного замысла. Перспектива светлая. Путь извилист. Ну, собственно говоря, на этом я лекцию заканчиваю. Скажу, что издательство «Концептуал» выпустило э, книжку по неополитике, которая содержит на их, на, на их выбор, которая содержит какие-то э, важные положения политики. Э, и эту книжку Андрея Девятого свежую можно э, запросто купить э, в книжном магазине концептуала – Э, на Комсомольском проспекте или э, по интернету или еще как. Значит, э, вот, собственно говоря, чем я и хочу закончить. Э, читайте книжки. В книжках даны все обоснования – Другое дело, что у нас теперь книжки не, не любят читать. Э, Клипое сознание, давайте мы посмотрим какой-нибудь ролик. Вот ничего не поймем в этом ролике, зададим какие-нибудь вопросы. Значит, но ну, э, и это хорошо. Э, почему? Потому что влиять можно только через захват внимания. Захватил внимание, значит, как ты влияешь. Э, других задач не политика не имеет. Не политика это функция разумных от народа, и э, не от власти, не от бизнеса, не от академии, но э, э, это разумность от народа, она должна всего лишь вразумить тех, кто ищет правду. Вот я вам сегодня рассказал, как работает закон перемен Сеск Трексил. Нравится? Принимайте на вооружение. Не нравится? Э, живите дальше в борьбе противоположностей. Спасибо за внимание. Друзья, по вашим просьбам... Wysłuchaliśmy Andrzeja Dywiatowa i dla tych z Państwa, którzy wytrwali jeszcze, pozwolę sobie odczytać wiersz w tytule Ryba. Już nie pamiętam, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Może to było wtedy, gdy jako dwunastoletni chłopak uczyłem się strzelać do ruchomej tarczy. Razem z nią wirowała cała strzelnica, nic sobie nie robiąc z moich łokci wbijanych w drewnianą ladę. Potem leżałem na ziemi z pogryzionymi do bólu wargami, a może wtedy, gdy pierwszy raz załatwiłem się do doniczki z mirtem, Pamiętam cię już jako dorosłego mężczyznę, wynajmującego sublokatorski pokój. Z początku mówiłeś coś o konserwie mięsnej, w której przyszło ci żyć. Później byłeś już tylko rybą. Z przynoszonych do domu niewypałów wysypywałeś proch, wypełniając nim materace w moim wierszu, w moim łóżku, przepraszam. Nie reagowałem na to wiedząc, że śpisz ze mną, ale teraz, kiedy pod głowę kładziesz zapałki, boję się. Wiersz napisany 4 września 1973 roku, blisko pół wieku temu. Ze strony 12 książeczki poetyckiej Pomidor, wydanej w Katowicach 1983. Piwiatow, pułkownik, zaprasza do czytania książek. Również dysponujemy książkami poetyckimi, osobom zainteresowanym. E, umożliwimy wejście w posiadanie wierszy. Uprzejmie proszę tylko o przesłanie zapotrzebowania mailem. Panem Bogiem. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia. Szczęść Boże Państwu.